Ba, alge naiz ikustia hemen nola tratatzen dugu eta atzeritarrak. Ez da posibri hola segitzia. Eta diende geroza gehiago pentsatzen dute atzeritarrak direla lan bat eta ez da bat ere hori. Urbiletik ezagutzen duzu jende horiek, ikusten duzu ze nahi dute hemen integratu eta ze beldurarekin utzi dute heien erremoa eh, edo heien eh, uh, Joan dira lasterka, ger, uh, zenta eh, dira, ezin dute han bizi. Eta guk zer egiten dugu hemen, esten ditugu dena, ez ditugu usten pasatzen. E, Pentsatuz, langer bat dela gure em, emengo jendentza, eta ez da bat ere ara. Erraiten da, Frantziako, Frantzia dela etorkinentza, emigrantzat, pasoko gune bat ez direla hemen gelditzen hainitz, da nun baitera joaitu gune eta hemen gelditzen direla. Ba, geroza gehiago, Frantzia bilakatzen da egia, pasaia uh, gune bat. Baina badira ere batzuk hemen uh, plantatu nahi dituztenak eta heien aurrak eskolan ari dira biziki untsa gainera eta integrazio naikeriaekin badira ere, baina egia da, gerozta gehiago, nahi dute pasatu hemendik joiteko edo Norvegiara, edo Suederara, edo Alemaniara, nun uh, erretxago da paper, paper batzu ukaitia. Naiz eta han ere orai geroz eta zailago izanen da. Azki, azken galdera, bada azki kontzientziazio, jenden hartzen, jenden Bat ere, oartzen naiz gure hartzean, mintzatu, zola. Eh, jendek erraiten dute beti uh, frantsesei. Baina ze, zer lentasuna, zer erraten dute? Gul, olako lanjeran balin bagira egun batez. Bi, uh, ezin dute bizi egin uh, erresuman horiek eskapatzen dira, zenta ez, hitzen dira gerladerakoan. Eta horiek nahi dute lan egin, parte hartu gure ekonomian, eta frogatzen dute, bada, badira sifriak, frogatzen dutenak, ekartzen dutena askoz gehiago, Eh, kostatzen duten baino. Ordeon, hori guzia ez dara bate egia. Prez dira edo zein lana hartzeko jende horiek nahi dute bizi eta bizi hobe bat ukan hemen eta guk behar dugu horiek onartu. Onartzen dugu gure aurrak joiten dira horiek bai badute deretsua joiteko ego Amerikarat edo edo zein eta fier gira denak. Arro gira, ikustia heien zebeak badutela esperientzia bat. Eta gure, guri behar dugu pentsatu guk ere, eh? zendako guriak badute deretsu hori, eta sendako ez dugu deretsu hori usten beste eri, pobre dineri, direneri.